گلک حیل بید و جاکی و دارا و همه خراب کتو و ببد اوه وی هوایه تيني تو حیل تو، گرم کتو صار کت همو کیه همو رب العالمين تنیه همو رب العالمين بر هند مروف قصا بشته وی هوایه و مروف قصا ونیا کیماتیه دتا که ایدتا رب العالمینی ولله المثل الأعلى وكينو كا مروفكي دنيا دا خان يك چه بيت خان يك چه بيت پشتینگی ایک بیت سه کتوی خانه عیبال بین داره پشت اف خانیه هویه یه بسروبره یه کریته یه خاره یه هویه و یه هویه اف عیب و اف کماتی همو بو که چنوه همو بوی چن او اف خانیه چه کری و همو قصه گوتنا و عیب دار کرنا و کم یه او اف خانیه چه کری که هستای وی خانیه برهندش او کسی هواش رب العالمین تینید رب العالمین هوای تيني تو حيلك تو راحتك تو صادك تو جرمك تو أغنى همو أف صفات النف هوايدا همو رب العالمين ريفت بتو امر رب العالمين تت جاء قصاب اشتا هواي وجفين ابدت هواي سب يعني جفين دانا بل هندي أفا كيم كيماتية بو كي رب العالمين و اوه سبب هنده خدان کتاب اینای که بیت سبب اوه ایکل سبب و که توحید مروف و ایمان و مروف رب العالمین کیم ببید و مروف کیماتی و عدت رب العالمین و چشک تیدانیه ایکل گناحید مازنه مروف عیب و کیماتی و که دت رب العالمینی چونکه هر چیزی که رب العالمین تینید هر چیزی که رب العالمین تینید إلا أو تشتي رب العالمین تینید العالمين حکمت کاتیده هی تدهي باشی کاتیده هی رب العالمین ایکل كل نوفت ويشيه الحکیمه الحکیم یعنی چشتکی بيشول ناکد هر شتکی داند الا جه خدا و ویچتی فایده هاي بس جاره هاي اس نظانم من علم پینیه اس نظانم فایده وی چیه و چه حکمت تی رب العالمین قرآن بجد حکمت بالغه بجد همو تشتي رب العالمین بچه تیتا کرن همو حکمت دکا گلک گلک مازنه چو حکمت و شارزایی حکمت رب العالمین و شارزای رب العالمین معاصر نینه بر هنده هر چتکی بیت إلا بإذن رب العالمين الا إلا رب العالمين رب العالمين حكيمة چجا چش ناية تكرم بيچه هر هويا چونك هندك هود بيجنا وكي جهمية ومعتزلة هود بيجنا والله ما رب العالمين هفا قلق چته هاي قلق شولت هاي رب العالمين تكات ويا بشيانة رب العالمين وإذن رب العالمين أما تشوف مفاتدانية تشوف مصلحة وباشي تدانينة بس أفا بإذن رب العالمين اشتكى تيدا كرنو ونيتي في أم إيماني بيبيني أما وطفنية رب العالمين إيكل نويتوي حكيمة حكمة بالغة رب العالمين القرآن دومات بجد هم تشتكي رب العالمين تشيكتو بيني إلا تشيكتو هاي إلا حكمتك ومفايك جلق جلق موازنة هاي إجا بوما بیت دیار کرن و ام زانین یان ام نزانین دیویا ما ایمان پی هبید که چوش تی رب العالمین یه چنیه یه به مفانیه یه به باشینیه ایلا همو باشیات ده هی اجا هک هوا هک هات یه حیل بید هوا هک هات گرم بو هوا هک هات سار بو ایلا چه ده هی ایلا حکمت که پی ایلا رب العالمین حکمت که پی هی چجا رب العالمین حسنا کد عبدت خوشی کرد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر رب العالمین همو بو بومب بو بومد وید بومب سانایب کرد چجورا حسنا کرد ما داد چجا حسنا کرد معذاب عذاب داد این لای حکمت اکو باش یک مروی یا تیدو هی بس هکه هم چله بین هکه هم راضی بین وا قدرانه و وا شولت رب العالمین کاریت رب العالمین و ما اکا کامل و درس بیابید که هر شتکی بید لای رب العالمین این لای چه تیدو هی این لای حکمت و باشی و خیر هی هنگی اوه عقیده مروفی ایمان مروفی رب العالمینی پید بید و اف کنگی ده دست مروفی کوید کنگی مروف ده اف ایمانه هبید و اف عقیده هبید و اف بیرو باوره هبید که هر چتکه بید بو مروفی مروف ده دلکه پر برفرایی ولگریت و قبیل کت و دلکه پر رازبین قبیل کت چی گفت مروفی ناف و صفت رب العالمینی زانین هکا مروفی ناف و صفت رب العالمینی زانین دتو هر شتکی تیر لالی رب العالمین دب چی ولگری بدلکه پر رازبین پر فرایی بو چونکی دو بجی اوه لالی رب من هاتی او دایکا منو باوه من رحمتره بو من گلک گلک این لایوه بو من چه هاتی دهی؟ این لایوه باش و باشی و خیر بو من یادی دهی بر هند پر رازی بین اما اگر مروف ناوت خود نزانید صفات رب عالمی نزانید مروفتانو که خود خود ناسید که قدرترین و مازنترین چشت لالی ما و ناف دلی مروف ایمان دارده ناسید طبعا هر چشتکی وید مروف دشره کرد هر که تید عیب و وده و تو نزانی توی کیماتیه و بطعنه که دي توی رب العالمين دي هم دهيت ونيا بجنا فرشا بايا أبا بايا لعنتية لعنتیه بايا نزاچية نزا أبا بايا نزاچية و تو مروفي ونيا ها غالخونية هر آخف نکاته تا بردم مروی مروف دکت و حقیقت و راستی و آخف نش مروف طعنه و کیماتی دتا که دتا رب العالمین چون که اوه هوایتی نیت رب العالمین به هندی حرام مروف چه بکت حرام مروف قصا و جوینا بشته هوای یان هر کار که دی بیت یا رب العالمینی زلزالک بید <clears throat> طوفانك و فيضانك بید، هر شتاكي هو بید، يان او هوا و بارانت حيل وقت تين و بريسي همو او نابيت چه بويدا گوتن همو نابيت جوين بدنه و قصا بجنه چونك همو ريوه برنا كي او بريوه چي برنا رب العالمين اذناکیه همو اذنا رب العالمینیه و ایلا چش بو عبدایتی ده هی بو مروفا ایلا خیریاتی ده هی ایلا خیریاتی ده و نیا بو گلک جارا بلکی مروف خو هم خو گلش داده کین گلش داده کین و یا ازیت ماتی ده هی و یا بلکی بو مروفی یا نخوشه اما بوتا تو دکی و چش یتی ده هی بوتا چون که تو زانی دیمایی که که باش بوتا تی دکی درمانی وقتت خوی گلک چیه یه طاله نخوشه زحمت هدا ود خوی بزی و خوی تحمل اوه طالیاتیه و نخوشی همه دکی بو چون گیده بشتا تو دی بیجی اول دی بیتا سبب رب العالمین دی بوم چه, چه نرید شیفا هنرید دی پیچه بمبه دی رحی بلکی روژا چند روژا دی تو وی تحمل اوه طالیاتیه که و وی درمانه دی خوی بس بخاطران هنده ونیا کس نبجید برا مادم یا طال دخر خر زرار رو دی دهید نه بیجی دیگه طالب از طالیاتی ویدی بون بیتا چه جیره باش و دی بیتا سبب شیف و ویدی فایده بون بمرویت دایی اجا اواج تلال رب العالمین اشتین او مصیبت لال رب العالمین تین ویا بلکی بمروی ازیت و مروی تیدا بید و بلکی هند بمروی تیدا هبید کو مروف پی بیت ازیت دان گیان مروی پی بیت ازیت دان دل مروی پی بیت ازیت دان خم و عاجزی بمروی بین اما چه تیدا هی؟ فایده تیدا هی؟ الا فایده تیدا هی؟ ایلای مصلحت مروی ده های جا چه نوکه بمروی دیار بید چه را پاشوه و بمروی دیار بید بر هندش پیغمبر چه بجی صلی الله علیه و سلم بشید رجا قیامت آمرو مرویت رب العالمینی بو مصیبت وره کرین و نخوشی و اش ادگیان وادا وقتی اجرا خو ولد گرنه و که صبر هبیه سر وایشا و او مرویت اش بونه چوین و گیان ما رب العالمین صحت دایب ایش نداینه وقتی بینن که او به نخوشی بو هاتین او سرطان رب العالمینی دای و اف ایش ناف گیان ویده هبی او ایشا دلیت گلده هبی او سکری هبی او ضغط هبی او هر ایشا هبی کلیت ویه درس همینه گلد گلده ویه تا مرناوی وقتی جا او مروفت درس گیانه ما وقتی بینن که وانا چن اجر والگرد دبیشن خوزی دنیای دا هن نخوشی بو مهاد بونه که چرمه ما و و جلد ما همو بچه لیوکر بو همو بکلبتان لیوکر بو لیوکر بود چونکه هند اجرک و خیرک و مازانی های جا هند اجارا حکمت و و فایده و مصیبتانه بود دنیا دا دیار کرد نه دنیا دا دیار نکد که را دهتا دیار کرن رجا قیامته دهتا دیار کرن بس عامتا ما ایمان تیویا به هبید که اواجتانه همو چنه حکمتون بالغتون همو إلا إلا لرب العالمين لا لحكيمية هاتين الحكيم أي كلمة رب العالمين همو مفا وفايدة بمروفية تأي هكا مروفية چبيت هكا مروفية برازي بيت چجارة مروف نابيت چلب كد چجارة نابي وانا عيب دار كد چجارة نابيت كيماتية بدأت واشولانا نابي كيماتية ونيا عيب وقصابش توا شولت كي ريفت بد رب العالمين ريفت بد هر آخف ناكو هبيت بواج دانا همو چيه همو كيماتية برب العالميني و یک یک ونیا رابط طعنه و قصاو و جوینا بدتا هوای دتا سرمایه وقت دنیا سارد بید دتا وقت گرمه و دنیا پیگرم بید که هم ها گاله هندک جرا هندک کسا اف آخفنانت کن وقت گرمه تحمل نیا و قصاد بیجن و وقت سرمایه تحمل نیا و قصاد بیجن و هر و چتکه بیت و هر ریوه برنکا رب العالمین و هر کارک رب العالمینی که سر و دنیا ریوه بد تحمل نیا و نیا و قصه که او همو قصه گوتنا و کیماتیه بو که بو رب العالمین بان هنده او همو تأثیر التوحيد مروفيت كان وتوحيد مروفيتين نخالف كيف كان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح بيغنبا صلى الله عليه وسلم جفينا وقصانا بجنا هواي فإذا رأيتم ما تكرهون أكا هنقو ديت <coughs> وقت هوا تير والناف هواي ده هنقو ديت تشتاكا كانوا بي نخوش بيت یعنی یعنی هواكي گلک حیلا، هواكي گلک صاره، هواكي گلک گرما، فقولو جبنا ندني قصانا بیجنه فقولوا بيجن اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح هذا الله رب العالمینی بيجن يا رب خود چه خيرا باشيا ناوي هوایی ده هم دا خاصه تدكين تو و وهذا دليل سر هندي هوا وقت تیت رب العالمینی و رب العالمین امر هوایت کرد هوای هی چه تده هی هوای خیره و خير باشیه خیر و باشی و قوت و ونیا ولش ساخی بو مروف یاد هوایی ده بر هنده مروف ده دعا کرد بجدیارا به خوده هکی اف هوای خیره بید تو خیروه چه بید خير خیر و يمن و خیر مافیا و چه خیر و برکت ناف دهی هوا بخو هوا بخو خیر و, خیر و برکت یاد و باشی عمر ویتای و جار هی ناف هوایی داشت چونکی این ناف هوای بخوش دا یعنی هوا چتکی گل خو اینای جار هی هوا بخو خیر و برکتا جار هی هوای چتک اینای او چت ناف دا چه تده هی خیر و برکت یا تده هی جار ونیا بلکه او هوای تد او هوای تد گلک جرا و هر وکی رب العالمین قرآن دك بجد ارسلن الرياح لواقحه. هوا دهید ونیا الوا او دارا کنه رومه تیده هین دوی طوفی اوه پیتی تا تلقیح کرن دلوی داره دست داته هوا و دبت سر دارا دی دو به چی لبین؟ به تلقیح ببنو و بریب داد یعنی وقت ایک الوا خیر ناف چه داره؟ ناف هوایی او و گلش دیش و جاره هل بلکی باشی اکونی ناف وی هوایی داره بید و رب العالمین گهین تا که باش و اكل وافايدا هوای دوید و وبجيت امرو برهنده و خیر ما فيها یعنی چه خیر و باشی ناف هوايدا هيا یمن و خیر ما امرت بهی و اف واف که چه امر به هات يكرن امر في چه تش هات که کی امر لیکر یا رب العالمینی چه شلوک خیره که امر هات بیتا کرن تو و خیر و باشی همه بگهینه که همه بگهینه یمن ونعوذ بك وهم خبتت بارزين يا ربي من شر هذه الريح الخرابية في هوا يعني هكا هوا كتشبي هوا كي شر بيتو هوا كي خراب بيتو هوا كي عذاب بيت خو هوا وقت تيت لاري رب العالمين وأمر رب العالمين چنية شر وخرابي تدانية أما وقت تيت بومرو وچه تدهي بلكي عذاب بيت بلكي نخوشي بيت هوا بمروفی هنگی دی بیده شر اما لالی رب العالمینی بر هندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناف دعایت خدا چل قوتي قوتي و شر لیس قوتي يا یا ربی او چه لالی تتید و کارت تا چجا چی دانیه؟ شر تدانیه اما شر و خرابی بو کی آتی دهی؟ وقتی تی تسر مروفی داتید هنگی بمروفی چی آتی دهی؟ بمروفی شر یاتی دهی هکمروفی چی نکر؟ هکمروفی صبر سر هكملي مروي تحمل نبيد هكا مروي قصة قد نبي هواي هنگي بمروي دبيتا چه؟ دبي مروي بيتا شر ودبيتا خرابي نخو اما وقت هر چتك لالی رب العالمين تيك لالی رب العالمين همو چیه؟ همو خيره وباشيه وفضله وعدله اما وقت بمروي تيك هنگي بيتا چه؟ هنگي بيتا شر وكي ولله المثل على الدنيا دا وقت حاكمك المحكمة قرارك دات وحكمك دات سر مروفکی متهم متهمی اینو اویره یگوتی اوی دزیا کری اوی فلان جریمه آکری، ای کشتی اوی فلان کسی قطعی هر شته که هو اوید اینا حاکمی حکمه که عدالت دا و حکمه که درست سروی مروفی دا گویی فلان کسی حکموی و جزاوی افنده جا چه چه جزا بهاتی دانان ناف شریعتی دا وقت هک ایکی دزی کر تو و شروط دزی همون ناف دا جیبه جیبون حاکم گوتی هند اوی حکم اوی اوی که دستوی بیتا برین وقتی اف قرارن لالی وی حاکمه تیتا داره طبعا اوی تهاتی رینشتین کیش یه تیتا رینشتین او خدانت مالوان هاتی دزین مالوان هاتی دزین و گلک کسی دی بلکی ناف و محکمه داید رینشتی بند همو خلق ده چه بشته وی حاکمه دست خوشی دلی بجنه اوی حاکمه چی کرد؟ عدالت کرد اوی حاکمه قرار که جه خود دادا بس او قرار وقت تید بوی متهمی چیه؟ حکم شرع دست ویده لیوکن اما لالی حاکمی قرار که عالم همو دست خوشی لید کرد بجنه قرار که جه خود یا درسته ونیه و حاکمه که باشه اما بوی مروفکه بخو چیه؟ بوی مروفکه بخو شرع بو دست ویده تلی بکن اجا هکه مروفکه عاقل بید وی تیک هشتی بید او خوش دشید وی شق رایو، وی نخوشه بخو چه لبکت؟ بخو کتف خیر ده بخو توبه کت و جارا که دیوانا کت و وی شوله دکت عبرت بخو هنده جیر پاجوانیه اف دیسا اف هنگی اف بویش دی بیتف چیه؟ بویش جا که دی بیتف خیر و باشی و برکت چونکه اف بو سبب که بخو وگره تبه و خلطیت خوب بیلید بر هندش هر شتک لالی رب العالمینی تید لالی رب العالمینی بخو چنیه؟ شرنیه یان خیره و باشیه و فضله یانش چیه؟ یان عدالته اما پشتینگی بو مرووی تید وقت سر مخلوقات دخاره هنگید بیته چه؟ هنگید بیته شر و مگوتی مرووی هنگید شد وی وی مصیبته وی نخوشه کتا چش؟ کتا باشیه که مرووی صبر هبید که مرووی بخور عبرات لیوالگت که مرووی او خلطی جارا کدی دوباره نکنه بر هند پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوتی و نعوذ بك من شر هذه الريح یعنی یعنی هم خودت بارزين يا رب خده هك اف هوا اوي هوا هوا چه بيت هوا شر بيت عذاب بيت خراب کرنه بيت و شر ما فيه و هك خرابي تده بيت ونیا ايش تده هاد بند چونگه گل جراد بجنه اف هوای هاتی چه ادگل خوینای ايش ادگل خوینای میکروب ادگل خوینای چه ادگل خوینای او بیده سبب اینده که ايش بلاغه بند لحنه تو داخواز رب العالمین که بجیان رب خود هکه خرابيك ونخوشيك هوایی هواي تو من لپارزی و شر ما أمرت به واس از تد بارزم حك امر وی هواي هاد بتكرم شرکی خراب كرنا چيكي تو جمال چی نکی؟ جمع خراب نکی وي وي او امر بهات يكرم شري وخرابيه و ومصيبته تو مل بارزي هنگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هدی نشان که هر چشتکی مروف لیه ترسیا الواكارت رب العالمين وشوليت رب العالمين مروف ترسي عذاب ونخوشي بمروفي تدابين مروف ترسي ضرر بمروفي تدابين نارا بجفينا بده نارا بقصابه جي چونك خدا ايناي رب العالمين يا ايناي اما کی دعاكي بجي يا رب خده هكا في شوله في بارانه في هوايه في گرمه في سرمایه هر چتاكي او هبيد يا رب خدا هكا خير و باشي هبید هبيد تهمل كه قسمت من و خير و باشي و گهين من و هک خرابی تیره هبید و نخوشی تیره هبید و شر هبید من شر بید که وقال ربكم ادعوني استجب لكم تهوار خب رب العالمين بر وتدعاء دا خاز رب العالمين رب العالمين ده شتا كات رب العالمين بتا دعاء تا ودا خازتا قبيل كات وده اوش تدويت داتا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية اما شهر عيد في او باب بيشينوكا هر بحثی هندیه که مروف ایماندار مروف بسرمان نابی چجارا چتکی برانبری رب العالمینی بیجید یان هزرکه برانبری رب العالمینی بکد که هزرکه آچی بید یا خلد بید و هزرا کماتی نابید دت رب العالمینی و بو رب العالمینی دانید ظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیتی رب العالمین اما بحثی منافقه بو اف آیته بحثی منافقه بجید منافقه چه هزر و ظن برانبر رب العالمين هبو طبعا ظن يظنون آه، آه، بالله غير الحق يعني خو اوه مروف إيمان دار همو گاوه ظن مروف إيمان دار برانبر رب العالمين کارت رب العالمين تفيا كامل ترين ظن بيت وجوان ترين ظن بید ظن يعني هزراته يعني رب العالمين چجرا شو بید که ظلم تیده تدهبيت رب العالمین چجا اشتکی ناکد که ازیت خلکی بدت و ضرر بو خلکی دتا بید حتی او عذاب و نخوشی تین هر بو چنه هر بو فایده منه هر بو فایده منه ولله المثل الاعلى باب وقتی تی كراك خود قطید کچک خود قطید بچی گری خود قطید ونیا اوی کیف پیتید لوا دوی بچی گری قطید لو دوی کرای قطید اف قطانه قطانه چنیه یا انتقامنیه یا طول وکرلنیه یا چیه یا تعدیب به بهند دباج ببید رب العالمینش وقتی بوما مصیبتاتی نید وقتی بوما نخوشیاتی نید هر بومه بهند دعم و گناح و خرابیا چلی بکن؟ پیلین وده توبه بكين فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا رب العالمين بجد و مصيبته ونخوشيه بخلقين ده چه بكن ده فقرين بدا توبه بكن ایم کافر من ده ایمان بينن هر بو فهنده هر بو باشيامه بر هند به بسلمان همو گوه ظناوی برن بی رب العالمین اوه که هر که تید لالی رب العالمین همو خیر و باشی و عدالت یا تیده هی و همو بمصلحت و مروی یا تیده هی همو گوه هر که بید هر که بید ایلا چه بمروف یا تیده هی ایلا خیر همو گوه ما ایمان ایماندار تیوی افضان نه بید اما مروف رابط ونیا ظن سوء برن بی رب العالمین کار بینید یا ظنون بالله غیر الحقی و وكيفا منافقا چه ظن رب العالمین برد گوتین ده خود پیامبر صلی الله علیه و سلم سر نایخید و شر احد ده عبدالله بن ابی بن سلول سیکیه که جیش بسرمانا گل خوب و منی و کاره که و چون اف مدینه چون اف مدینه و گوتی هنده بسرمان ده چله هن؟ بسرمان هنده وی جاره ده چن؟ و ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسرمان کس نامینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه توی هم و دین نکشتن و دین اسلام نامینید ورب العالمين يتشي القرآن ده يقولي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا يقولي أم رب العالمين وعده داي يقولي أم ده پیغمبره وقاصده خو وإيمان داره چه اكين؟ سر اخين وعد رب العالمين چند آيات دا يقولي ولا ينصرن الله من ينصره سين دا خاندي كسين دا مقدر يعني والله لا ينصرن الله من ينصره رب مسیح مسیل دا خواندی که اوه پشتوانیا دین خود بکد لای رب العالمين جدي شلي كات دوي سر أخيت إلا رب العالمين دي سر كتب الله لأغلبن و رسولی رب العالمين فرض کری وواجب یه نویسی که خود و دین خود و پیغمبر خود و ایمان دار دي هن لهن؟ سر کبن این الله يدافع عن الذين آمنوا رب العالمین دفاع الكيت كات ایمان دارات هوا هم آیتات خدا نه و آیتت قرآن نه ایمان پی هبید هوا منافقا ایمان وانه همان نبود و سر ود گوتی هم ایمان داری نیش هنده هو هزر کرد که بسرمان و پیغمبر و نیان دو دیمایی واو تک چون اما به ایماندار چجا را به هزر ناکد همو گاوه هزراوی اوه که رب العالمین دی ایمان دارا سر اخید رب العالمین دین خود سر اخید رب العالمین دفاع ایمان دارا کد با گلک جرا برکی ایک بجید با فلان جه بسرمان ها عرد تشکن آن اوکا بسرمان اغلب جوایت تشکن او هنگی خللکات مده هی خلل ونیا حاشد وعده رب العالمی دانیه رب العالمی وعده داي لا يخلف الله الميعاد رب العالمی وعده خود چلی ناکد چو جارا لوناوی تبا ویلا وعده خود جیبه جی کد بس اما هنگی وقتی مروی دید بسرمان سر نکفتن آن محوشیک که مصیبک به بسرمان هاد، او هنگی خلالکات ناف بسرمان ده هر وکی شرع احده چه بی که مخالفه امر پیغمبری ها تکرن صلی الله علیه و سلم یان هر وکی شرع حنینه وقتی هات یکرن ناف بسرمان دست پیکا وی شرعی ده اشکستین هر دیسه اویش خلالکت ناف که ده هبو ناف بسرمانه ده هبو چونکه بسرمانه هندکا چه بو چه بو عجب بو چه بو گوته هنده جیره پاش و انبر کیماتیه چجارا ناش که برهند رب العالمين بشت ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بشت رجاء شرع حنين هنجلك زور بن و بهندك البصمانة عجب شيء ببو دي عم هند الزورين وكاس نشیده ما تشجرة اینا رب العالمین چرا کرد؟ رب العالمین هات نشکاندن اولی دست بیکه و مصیبت اکا مازن و گلک ازیت به گفت. گفت و پشت این رب العالمین سر یخص نبد بس وقتی هر مصیبت اکو هر نخوشی اکو هر اشکس نک به ها تید همون گفه ریا همون گفه سبب که اون اما رب العالمین وعده دا ایلا به ها چرا کرد؟ ایلا دی سر ایخن بو بسرمان فلان جای سرمان کفن سحک ایلا کیماتیت ده هین ومخالفة وهي هيبو كيري بقرآن وسنته برهند رب العالمين النافي ده قلت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أفا هزرت كينا كرب العالم بجن رب العالمين پیغمبر خو يا أخي آن بصرمان هنده يتيك چون أفا ديمايكا بصرمانا بسرمانه جا چجا سرنا سر ناکمن اوه همو مروف وقت جاهلیته و پیشی پیغمبری صلی الله علیه و سلم پیش دین اسلام بید اوانه نه هبو و اف گمانه هبو برن به رب العالمین اما بسر چجرا چجرا نابید چه هبید؟ چجرا نابید اف هزره و اف نه هبید برن به رب العالمین اف ظن الجاهلیه نه یانیش ایک الوا ظن الجاهلیه او <clears throat> و کو هزر کرد که اف شلا رب العالمینی کری و اف کاری رب العالمینی کری اوه یا به حکمت بود حالا چه فایده دانه بود برا برا چه باشی ته وشوده. شده؟ آن یک ونیا رو رو تو خودمی که وقت باران یا باران ته نو که وقت بفره نو که وقت سرم و سرمایه نو که وقت وی یا یعنی خر کارت که نه رب اینه یعنی اوه خوب که چیتر دادنن و خب رب العالمین چیتر دادنن و نیا و یه کارت رب العالمین چت کن عیب داد کن هر وکی <clears throat> ما الدرس دوی بری نو کش دا گوتی گوتی مروف المنافق چه گوتی؟ هل لنا من الامر شیون گوته خوزیش تر دست ما دابو ام دهو کینه یعنی چیه؟ یعنی هکا قدر دست ما دابو و ام ونیا حاشمت دنیا بر بربو موانت کرد كانوكا اوش تجاردي هات يريدان بس شارع وحده موانت كرفش تبه تريدان يعني یعنی النرازي من الچه الوه قدر الوه ريبا برنه او رب العالمين ريبا بده خوزی اشتر دست ما بود ما نکر بگو بده اول اوه ظن چنه همو همو ظن الجاهلیه نه و همو سوء الظن تو کید بی تو رب العالمین بی و طبعا اف سوء الظن همو گاوه و نیا نبس گناه و خرابیه برکو چیه من بید کشتت کفره ده تو یه عیبدار که شولت که کارت رب العالمینی او شولت رب العالمين او ریفه برنا رب العالمين وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء رب العالمين <clears throat> ناف آياتك ويدرج بجيت بحسي واكا كات بجيت أو مروف بحسي منافقة أو مشركايا منافق ومشركة بجيت ظن السوء بكيدبر رب العالمين كانوا كابن القيم رحمة خدا لبيد وما آه، تفسيره ويكات قال ابن القيم في الآية الأولى يعني يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله بجي تفسير في آيات كرن هندك هو زرا وأبو كخده پیغمبر صلى الله عليه وسلم چلي نكت سرنا أخيد هذا ظن سوء رب العالمين چونك رب العالمين قرآن ده يقولي إنا لننصر رسولنا يقولي أم ده پیغمبر چلي كين سر أخيد هما وقتكي ونيا رب العالمين پیغمبر سرنا أخستيه اب هنده ونیا که همو جنه کفتی نبند دا یا پیغمبر صلی الله علیه و یزید حکمت اوه حکمت بالغتون اوه رب العالمین حکیمه او زانید که برچه ونیا نوکه جاره هاروکاریا پیغمبر صلی الله این و ایمان کریه الا حکمت و باشیت دهی و ان امره سیضمحل و هو هزت کر هندکا که اوه دیمایی که که یضمحل یعنی یزولو دیمایی که بسرمانه و پیغمبری صلی الله علیه وسلم اما هندی شب و رجمای ماینه چش دمینید؟ دین اسلام و حقی دمینید قرآن و سنت دمینن هندی چه ماینه؟ هندی شب و رجمای ماینه، و حتی رج قیامت دمینن رب العالمين یا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آيات دي ولو كره الكافرون هما بينا حوش بيت إلا رب العالمين في ديناي دي شركات دي هالي تو دي وكي روجه كالروجة كصمال وشو عفر داري نبيت عثمانة بيتو هر ايكي شابت بيت درز من شطف روجه بينت جواني وصافي إلا أف دينش دهو مين تبا أف حقية دهو مين تبا هم وقتك دي أشكرا بيتو ديار و كأف حقية وراستية وفرق راسته اجا هر کسی که ونیا پشتینگی ایمان اینا و باری اینا و دیو حقیقت ونیا اول سر فراز به دنیا و آخرته و هر کسی که ایمان پینا اینا و باریش پینا اینا اول بیده حجت سر بی رجا قیامته که حقیق و راستی و گشتی و دیدی وفسر بی انما لم يكن بقدر الله وحكمته اینکل التفسير به ظن سوء رب العالمین چیه؟ او او مصیبت بوده آتی تو بجی والله و قدر خود نبیه و او چش تدا نبیه چو حکمتش تدا نبیه چو خیر تدا نیه او ظن سو امرو فکر بد کاریت رب العالمینی چطور تو بیشی ویشویه چو خیر تدا نیه حتی بوته چش ده بید بوته نخوش بید بوته گرانیش بید إلا همو چه تدهي إلا همو خیر و باشية تدهي مروفك ونيا في آخف نيف كرد والله برعبة چو قدر نیه اما ها بید یه هی ناف بسر ما هذا في آخفنات كان هذا ظن السوء رب العالمين بل بو قدر يعني هموش تك بإذن رب العالمين يا تو قدرنيا يعني أفا رب العالمين بيناخو شبساتك كرن يعني حاش هيك دي هي ماصر رب العالمين يشو يتشولا رفت بالدنيا ده بل هنده جلك جارة مروف هكا خدينا ناسيد مروف دي آخف ناكي كات وده مروف رب العالمين عيب دار كات وكيماتي داتي ومروف دي هذا الخوش نيا چونك هكا تقوتي أبا قدر نيا یعنی یعنی اف خدي بينخوشا پی نخوشه و بس ها تكرن خدي پی خوش بينخوش و پی نخوش بیت شولکه ها تکرن حاش اف چتمنیه دنیای ده و هنده مروف و ها گال خو هبید خاصة و مسألة نه کار رب العالمین یا چه تدا چه نکرد جا تدا نه وهو و هاو آن بجید ونیا والله اوه چه حکمت دانیه چه مفات دانیه چه باشید دانیه هموش رب العالمین ایلا چه تدهی إلا حكيمة هموش تكي جي خدا وهموش تكي حكمته باشية تدعي ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدري يعني هندك تفسير عندك اللي ظن السوء أو تبيجي أو قدر نيا يعني ظن السوء أو بيجي والله شو خير وباشي تدانية نهموش لك رب العالمين كارك رب العالمين إلا يجي خدا وباشية تدعي وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وظن السوء أو مروف هو هزر کرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رساله خو پیام خو تمام ناکد و ده چلی هید؟ ده مشرک شینه وده ده کجن و ناهیلن حفظنا السوء رب العالمين تتبرن وأن يظهره على الدين كله يعني بجي دين إسلام سرناك في سرهم دين دي وأشكرنا بي وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتحي هفه هوا رب العالمين قلت أظانين بالله ظن السوئي مشركة ومنافقة ظن سوء برب العالمين بر فيهن دي قلتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرناكه بيد بسرمان سرناكه بن دي و مايكا واب دي چن ونيا و همو ظانينش ونیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نخوشترين موقف چت کر مزگینی دانه صحابت خوب ومزگینی دانا ایمان دارا ملکه که کسرا و قیصری یعنی ملک فرسه و رومه که ماسترین دولت بون دنیای دانگی غزوة الاحزاب که مشرک همو چه لحاد بون نبس قرائشی همو قرائشی همو قرائشی و راخو و همو خرفه بون ضدی که ضد بسلمان بودی ویجر بسلمان نه قط نه پیغمبری صلی الله علیه نه بسلمان که نه دین اسلام ده خلاص دیمه کینی، هنگی پیغمبری صلی الله علیه و نه و ده و بسرمان وقتی خندق کولای او کوره کولای هنگی پیغمبری چت کرد اوا حسن الظن مروی همون گوه هوی های برام بیا ربانی دجمنه تا چند قوات بی چند زور بی چو از که وعد خوده پیشتر همایا که خود مروی سر ایخید، خود ایمان داره سر ایخید، خود پشتوانیا دین خود کرد رب العالمین مروی که گناهکار بی تو توبه کرد رب العالمین توبه قبیل کرد مروفه که ایمان دار بی تو عمل صالح کرد رب العالمین ده عملوی قبیل کرد اما ایک و نیا رابط پیشمان بی سروا گناه عبید کرین و گناه هیلاین و اون تا خود دانای کو جینا پاش و باش و بشتینگی اولا و نیا خودم من که بس من هن گناه عبید کرین زحمت از خودم من خوش نبید اما ظن سوءت براب العالمین حسن الظن اوه و نیا کتا هزرا و گمانا باش بنام بین رب العالمین هبید قالت تتوبكر خده گناحتا نبزه تخوش بيت فأولئك يبدل الله سيئات حسنات تكت حسناتش تو إيمان تا إيمان هبيتو تعمل صالح بيت هبيت تيب هيفيش بكرم العمل تبت بحش دو تا الترازي بيتو رحمة خود ابتدبت ويب عمل تانية أما برحموية يمر هيفي بيت لأما مروفونية إيمان هبيت وعمل صالح هبيت وخبه يفيش كات خده هادش مدنا في جهنم دو بيشولش يعني أبسو أظنة الظنة تبكيد بيت سوء ظن بمروف رب العالمین بد همو وقتی که و همو حاله که تیفی مروفی چه هبید حسن الظن برنبری رب العالمین هزر باش برنبری رب العالمين و رب العالمين هبید وإنما كان هذا ظن السوء, ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه بش برچش اول قلت ظن السوء چونکی اول لائق رب العالمين يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايمان دارا چلب کرد؟ مشركة سر مصلات كاتو دين إسلام نهيري بي جارة هاي مشرك ونيا هندك جارة سر بسرمانة چلي بين سر بسرمانة مصلات ببن اما كوهو سر بسرمانة مصلات ببن كدين إسلام نهي لنهو لجيرك واجبه نمين تبا چو جارشتهون يا قط چو ونيا اوه في ظن نجبت اوه ظن نسو اب كيف بات رب العالمين بات وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادقين هفا اف ظن سوء يلاقي كينينا لاقي حكمته شرزا رب بالعالمينينا وهو وعدة قرآن يدادين لاقي ووعدانية باش تنجي او وعدة ونية دي خلت در كفن شو وعدة رب العالمين نية شو شكتدانين همو يتواصل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا يعني لا أحد أصدق من الله حديثا كسر رب العالمين راسترنية فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق هر هو في هزرب بات رب العالمين في ظنب رب العالمين بات كرب العالمين ده باطل ومروفة خراب مسلطي سر حقيقة وراستيكة إدالة مستقرة وهند حتى حتى دي أفا مسلطي سر وابنو حقي وراسي نامنيت يضمحل معها الحق يعني يزول معها الحق حقي نامنيت وحمود يشيت هفت أفي شكر هفي ظن السوء كيف رب العالمين بات او انكر ان ما جرى بقضاء الله وقدره يعني انكار کاری هنده کرد گوتی افتش چته چه به رب قدر هذا سوء الظن برب العالمين او انكر ان يكون قدره لحكمه بالغه هون قلت في قوي قدره بس شو حكمه الدنيا شو خير وباشي دانيه يستحق عليها الحمد كابجيد والله في قدره شو حكمه دانيه كم رف حمد خديك وسباس يا رب العالمين كاب هذا هم مشنا اما همو ظن السوء برب العالمين مروف بات تيف يا هنگي مروف حسن الظن دي برب العالمين بات كمروف ظانت او جت خده همو قوة چه تدهي همو قوة خير و باشه تدهي بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة يعني يكون زركات بشت الله بس ويا فحس كرنا رب العالمين او قدره أما چه تدانيا چه حكمت و چه خير تدانيا هذا ظن السوء برب العالمين بات فذلك ظن الذين كفروا هوا کافر اف هزره و اف ظنه رب العالمین هی اما ایمانداری همون گفت چیه هی؟ حسن ظن یا هی بل هندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب العالمین بيجي حدیث قدسی بيجي انا عند ظن عبدی بی <clears throat> بيجي اس یلالی هزرا عبد من و ظن عبد من بنبري مکا چی ایش یلالی ویه و دوی دمه این ظن بي فلهو و این ظن بي شرا فلهو بيجي عبد من هكا هزراوي بنبري من که از باشی دمه که اف قدرم بو اینای خیریات های که اف مصیبتم بو اینای باشیات های و خیر بویات و فایده های که از دل خوش بم که از دبی سر اخم که از دبی پشتوانیاوی کم که از دبی بمت بحشت دا که از دبی جهنم خلاص کم تا اف ظن نه بید برم بی رب العالمین فله رب العالمین از واتشتن هم آدمی و این ظن بی شرن بجد هکی ایکیش هزراوی و نوی برم بی رب العالمین شر بو بيش نعم رب العالمين ما سرنا يا أخي الله ديموي كما يا هندا بخو وصيته كا چون ام چون خلاص بوين نعم إيرا سرد كوين نه آخرتش ام سرد كوين ام همو جهنمينه همو دي جهنم جهنمه دا ونیا اول خوب کرد کو ونیا خوبه هیب کرد والله با هندا ونیا توید بینی اوه فلان دولت هو یا مازن سلاح خوی اینای فلان دولت کافر هو یا مازن سلاح خوی سر سرمانه هنه دیمایی که بسرمانه زحمت چو خود خود بسرمان نمایه چو نمایه هو خوبه هیوی بکته هو ظن سوء رب العالمینی بد فلهو رب العالمینش تی چشته که خرابه دیب سری ویدهایتی شیفا منویت رب العالمینش مادم ته هزراته و نه الله ما از چی من دکتر دکتر گوتم یا بشونه فويل للذين كفروا من النار فهند طبعا بجد خلي بسر كافر ور الأجر جهنمي جوا هم أجر جهنمي أو كسي ظنت خراب برنبري رب العالمين هبل وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم بجد جلك الخلكي چون جلك خلك كافرة ومشركة أغلب الخلق كافر ومشركا برهنده وجار هي الإيمان دارا شنكت هين بجد أغلب المروفة سوء الظن رب العالمين يدبن فيما يختص بما أو جريدا بتوافر وفيما يفعله بغيرهم يعني أو رب العالمين قال مروفات كتو ودنيا كت ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله كي دي سلامات بتلفهن ده سوء الظن نابت برن بي رب العالمين هكذا خده خناسي وأسماءه تصل نابت رب العالمين زان وناس وصفاته وصفات رب العالمين تزاني چنا وموجب حكمته وتزاني رب العالمين هموش تكيف چتكت إلا حكمة باشيات لهي وحمده ورب العالمين من يا همو قوي أو الحمد لله يعني الكمال لله يكامل دم يكامل يعني شو لتويش همو چنا همو تكاملا چجرا خرابي وظلم دنیا و ووعده صادقي وعدة رب العالمين يتراس هما بيت قرآن والسنة بمعاتين حكتا خده ناسي نافتوي وصفاتتوي أفشت تزاني تودي حسن الظن تهبيت بنا بي رب العالمين هر اشتاكي ابو تبيت دلك پر فرد قبيل كي چون كده بيجي اول لالي ايكياتي گلك دايك بابت من بمن رحم ترى وهموت شولتوي خير ودرستي وكاملية دهي هنگیم اول بس اوه تدا چیه؟ بس اوه تدا سلامت بر هند او مروف عقیده کن راسه بید و ناو و صفت رب العالمین ایمان بینید هر وقت خدا و ما گوتی و پیغمبری گوتی صلی اللہ علیه وسلم او بتگشنا صحابت پیغمبری راز بینا خدا لبید هو ایمان پی بینید بس او یه سلامت به مسئله بس وانا حسن ظن یه دی همه چی هی یدی همو الا ریکه کراده چی دی چی سوء ظن بکی بد سوء ظن رب العالمین بد بهنه بینی یکی که عقیده که راست نیه عقیده که حق نیه وای بسرمانه اما نف اسما و صفات دای خلا دای هزار شده رب العالمین اثبات ناکت و انکاریه لید کت یا تأویل لید و تفسیر کدی لید و آخر لید ببینی منیه نگر اوشته بحث نکن ایمان ببینم خلاص دیرو هو بیشته ده بو سبب چی اف و آخف نده کد چونکه اوی ایمان که راست و حق نا و صفات رب العالمین اینه ایمانه که حق و راس نا و صفه رب ده دزانت نیا همو شول و کارت رب العالمين ایلا حکمت حکمت ایلا خیرک و و و وباشيك گره و مازن و همه وهما ماصر وهما كامل تريات تدهي چه رب العالمین تده خو که خلطی و شيء و ظلم تده بید اجا بر هندش هندی مروف و وصفات رب شاره شارزاب بید پتر تحسن الظن دي هبيت بلن رب العالمين هندي مروفي علم نبي ومروفي جهل هبيت ابناء وصفات رب العالمين هندي مروف سوء الظن هبيت بري رب العالمين فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا يعني بلا جنجية بدأت يأمر بعاقل اللبيب يعني العاقل الناصح لنفسه أبي باشي بخوف بيت بلا جنجية بدأت شيء قتل نوف صفات رب العالمين وأغلب المنا وصفات رب العالمين أم نظاني ويا ميت باركرين ويا بلكي هبن باركر بن يهي همو ناف وصفات باركرين همو رجي جاركش بيشتبه يعني نافت خده هر نطونه نافية باركرين همو رجي جاركش بيشتبه اما معنى ونظام جاء الحكيم ونظام معنى چه بيشتبه اساسا ويهي چل واش برنكرينه يعني وكي تسلسل همو بيت دبوتا بيجيد هندك نوفا وزانيت كي نافه خده نج برنكرينه تسلسل وهمو رجي يشتبه اما معنى وزاني ويخفير معنا واكري وعقيدك حق راسي هاي برنبري وانا فانا اوی مروی بتر خودت ناسید و حسن ظنی هی الوی اوی هم مر جنابت خودت بيشتا و هر نوتونه ها و چش نزانید و معناواش الى الله اذا مروف توبه بکت هکتانو که مروفی ناو و صفت خود نزانی بن اوه کماتیه و حتى هتانو که مروفی سوء ظن برب العالمینی بری بلا مروف توبه بکت رب العالمینی وليستغفره من ظنه بربه ظن سوئي بلا استغفار خاز خازن خوشبين الجناح رب العالمين بكت حكا ويشكر بيت سوء الظن بنبري رب العالمين يا بيت ولو فتشت من فتشت اشتغلت بشي ليب جري وتفتيش كي ليب جري همو مروفكي في كسي ونيا حسن الظن هيا بنبري رب العالمين يعني سوء الظن هيا لرأيت عنده تعنتا على القدر إلا يدبيني أغلب المروفا چه هاي قدر يا هی و رکبرید گل يا هی کم کسی هی ناف قضا و قدر دا ایمانکا درست و کامل هی این لایده بینی چه هی تعنتا على القدری ركبريت گل هی جامع خرار شروع قدر يا نکن راس راسته و قدر نیه يا چیه و همو چیه همو رکبریات گل چه گل قدر دا بر هنده بجید کم کسی تو ده كيم كسي كي رازي القدر وملامة له لمادكت والله هكا من هنا كربوا نكه المنتتا لو كان كذا لكان كذا هكا من أولا أسنا شو ما فلان جي أبا منتت كيم كسي هاي دي چه بجيد؟ دي بجيد قدره خده هو يحس خير بمنياتي دهي كيم هاي وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا يا دي بجيد والله تبيع هلي أدقوا تبيع أبابو تبيع تقول ما فلان كاس مستحق فلان جي هذا رفبرنا كيا رفبرنا رب العالمين يا رب العالمين نقول يتوانيا ولا توب من ديار كاكو هذا مستحق وان مستحق نيا وان تو من حكومة سنخد كيبدا هذا عمو رفبرنا كيا رفبرنا رب العالمين چیه؟ العالمين كيا حكي الحكيمة خیر و خير وباشات داي فمستقل ومستكثر اجا عندك جلك انكار يا قدرت كان ولو لما قدرت كان ويدنا رازينا وهندكيش كامن كم إنكاريا قبلت كد وفتلش نفسك بجي توش سحك خو سحك نفسك خو هل أنت سالم توی سلامت ظن سوء رب العالمینی یا انتش ناف ده هیا چونکه مروف هر ایک ونیا مروف تیویا سحکت خو و سحکت ونیا نفس خو جاره های مروفیش اف ظن سوء یا ناف مروفی ده هی و مروف حسب ناکد و مروف نزانید و که دیار وقت قدره وقت مصيبة بمرويته دهتا ديار كرن فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة هكا تا توي سلامت بي السوء الظن برب العالمين يعني تنام تا تناف دل خدا نهلا وناف نفس خدا نهلا وتخو لي خلاص كر تخو خلاص كر الجناحك وخرابيك وجل جلك مازن كسوء الظن برب العالمين وإلا هكا تخو لي خلاص نكر و هل لالی تما هر مصیبت که بوده هات بنیت پیلی نرازی بوی والله چه خیر تدانیه فإني لا إخالك ناجيا يعني فإني لا أظنك ناجيا أس هنيا أبا بجد أس تجرى تو تشل تش خلاص نبي العذاب رب العالمين خلاص نبي چونك تا چه هاي سوء الظن هاي بنا بين رب العالمين ورب العالمين شيء قوتي الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء يقول خرابي همو بوفانا وغضب الله عليهم رب غضب أخوه الفاكسانك اليابي چه هبيت ظن السوء برن بي رب العالمين هبيت ولعنهم ولعنة أخوه لكرينو يدير كرين الرحمة أخو يتكين يدير من الرحمة أخو ده وأعد لهم عذابا عظيما رب العالمين أبو حازر كريش چه عذابك ظن عذاب جهنم رب العالمين أبو حازر كريش ويا بوا کسانه بر هنده گوتی فإني لا إخالك ناجيا يعني یعنی لا أظنك ناجيا يعني یعنی سوء الظن هبيت برن بي رب العالمين الله بقدرني الله بيشو خير تدانيا اما جلك جلك وچيا جلك جلك خطر بو چي امروي بو دين امروي بو عقيدة امروي نه ونيا ايك الوا گناحك بلكي ديال دست بچيت كبلكي رب العالمين ونيا المروفي خوش ببید بروا حسنات او مرویت کرد آن مصیبت به بين رب العالمين المروفي خوش بید نه او ایکل واش ده که هر گل مروی دوید ده مرگل مين حتى ده حتى رجع قيامته رجا اول وا نحوه که سبب هند مروف الناف ديني اسلام بيش لبید بيبشت داره وتوحيد مروي لاني مروي نميه چونك تو سوء الظن برام بي رب العالمين بي حتى نوكت خده يخونا ناسي تو بچه والله رب العالمين يفشولا شيء كلي بفائدة ونفشتر ومهاتي قدر رب العالمين نبی رب العالمين حسنا كلي و يشي بی هذا ششك تدانية هذا دیر العقیده ما و دیر العقيدة توحيدة صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين